tumemaliza hapo eh? tumemaliza maelezo ya aya hizo ambazo zinatoa tarbia nzuri pana faida hapo nyingi lakini tumesema tusirefushe maelezo leo lakini kuna alfawaidu tarbawiya juu ya aya hizi na mwongozo mzuri sana kwa watu wenye hikma na busara na hasa wale wanaosimama katika makamu ya mitume Allah subhanahu wa ta'ala nafasi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwalingania watu duat na watu wa kheri pana mwongozo kwao alipotoka hapo anasema subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar na katika dalili za upweke wake na katika dalili za upweke wake dalili kuonyesha kwamba yeye Allah ndiye pekee anastahili kuabudiwa katika dalili zenye kuonyesha kwamba yeye kupekee miongoni mwa dalili katika dalili za upweke wake al-lailu wan-nahar ni usiku na mchana washamsu wal-qamar na jua na mwezi kwa hiyo basi la tasjudu lishamsi wala lilqamar msilisujudie jua wala mwezi msilisujudie jua wala mwezi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun na msujudieni Allah ambaye ameviumba hivyo in kuntum iyyahu ta'budun mkiwa nyinyi ni wenye kumwabudu yeye tu in kuntum iyyahu ta'budun mkiwa nyinyi ni wenye kumwabudu yeye tu kama mtaka kuabudu ni yeye peke yake msilisujudie jua wala mwezi kwa sababu wako watu ambao waliitakidi wali kuwa jua ni katika vyenye kustahiki kuabudiwa na hii ibada ilifanyika huko sehemu za uh, Sheba kingdom of Sheba mamlaka ya Sheba usaba watu wa saba kabla ya kufikiwa na dawa ya Nabii Allah Suleiman walikuwa wanasujudia jua kama ilivyoelezwa katika sura an-naml watafaqada at-tayra nabiiullah Suleiman alikuwa akilikagua uh, jeshi sasa alipofika kukagua kikosi cha ndege katika jeshi lake alifika kulikagua jeshi sasa la ndege watafaqada at-tayra faqala ma la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin mbona simuoni hudhud hapo na ndio maana hudhud katika ndege walioharamishwa kuwaua na haliwi simuoni hudi hudi hapa au ametoroka akasema aliyosema eh au la yatiyanni bisultanin mubin nitamwadhibu adhabu kali sana au nitamchinja mimi au vinginevyo aniletee hoja iliyo wazi famakatha ghaira ba'id akakaa nabiullahi Suleiman kitambo ambacho si kirefu mara hudhud karudi akamwambia ahattu ma lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin mimi nimeshazungukia habari ambazo wewe huna na maana alikwenda kufanya ujasusi ndege huyo alifanya ujasusi kuna kitu gani kinaendelea katika huu ulimwengu ndani ya mamlaka ya Nabiullahi Suleiman kwa hiyo akamwambia nimekuletea habari nimezizungukia habari ambazo wewe hujazizungukia inni wajadtu imra'atan tamlikuhum hapo Nabiullahi Suleiman iko Sham Filistini lakini aliruka ndege huyu akenda mpaka Yemen mpaka Yemen alaf kilometrat maelfu ya kilomita akamwambia mimi nimemkuta mwanamke mmoja akiwaongoza wao akiwamiliki wao ndio mfalme wao ndio malikia wao akiwatawala inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay' na huyu mwanamke amepewa kila kitu anachokihitajia mfalme ndio maana kulli shay wa utiyat min kulli shay'in laha arshun adhim na amepewa mwanamke huyu mfalme huyu huyu malkia huyu kila kitu anachokihitajia mfalme katika utawala wake kila kitu anacho na ana arshi kubwa kiti chake cha enzi cha kifalme kikubwa taarifa anaitoa ndege hudhud kama inavyoeleza Qur'an lakini anasema wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah nimemkuta yeye mwanamke huyo na watu wake wanalisujudia jua kinyume na Allah hata ndege hudhud anaona kwamba hii ni shirki jambo baya kabisa analiripoti kwa Suleiman alayhi salatu wassalam wanasujudia jua kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum na sheitani akawa amewapambia amali yao fasaddahum anis sabil akawa amewakinga wao akawazuia kuiona njia ya haki fahum la yahtadun ikawa wao hawaongoki katika usawa wamebaki katika jambo lao hilo hilo la kusujudia jua kila siku asubuhi likichomoza wanasujudu kulisujudia jua kisha jioni likaribia kuzama wanasujudia tena lakini wako watu waliokuwa wakisujudia jua na ibada hii iliendelea kwa baadhi ya akwamu na wengine wakisujudia masanamu na wengine wakisujudia kadha kadha wa kadha kuna baadhi ya watu ambao hutilia shaka Uislamu yani asili yao ni wathaniyun yani watu wenye kuabudu mizimu na wanahitikaji ya mila na ibada za kienyeji wa Afrika warudi kwenye mizimu yao kuna watu wanalingania kwenye hili hivi sasa na nguvu yao ni kubwa inaendelea ukitaka hizi hii dini ya Kiislamu dini ya Waarabu huo Ukristo sio dini ya wazungu kwa hiyo watu wachane na dini hizi turudi kwenye dini za mababu zetu wao wanasema huu Uislamu pia umejengwa juu ya misingi ya kuabudu mizimu waislamu asili yake asili ya uislamu ni kuabudu mwezi na nyota alafu angalia angalia kwenye misikiti kuna alama ya mwezi na nyota imetoka wapi hebu eleza kwenye Qur'ani kuna mwezi na nyota lakini ni dini ile ya Waarabu ya kuabudu mwezi na nyota. Kwa hiyo ndio imewekwa kwenye misikiti, watu wanaabudu mwezi na nyota. Tajibu nini? Hmm? Tajibu vipi? Kwani mwezi na nyota ndio nembo ya Uislamu? Kama ikiwa kama kwa Kristo kuna, kuna, kuna alama ya, ya msalaba, Mayahudi wana najmul musaddas, sio? Najmul musaddas ni nyota yenye pembe sita, taki Yahudi na Waislamu nao wana mwezi na nyota hebu niambie mtajibu zote hizi ni alama nembo za za kishirikina watu walikuwa wakiabudu vitu hivi lakini mwaaminishwa kwamba maabudu Mungu mmoja na nyinyi mkaacha alama zenu na ibada zenu mkaingia kwenye ibada za watu sisi mwongozo wetu ni Qur'an la tasjudu lishams wala lilqamar msisujudie jua wala mwezi wasjudu lillahi alladhi khalaqahun Qur'ani inatuongoza wazi msujudieni Allah ambaye ameviumba vitu hivyo in kuntum iyyahu ta'budun mkiwa nyinyi yeye tu ndiye mnamwabudu mkiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu fa na kama watatakabbar wakafanya kiburi sasa simwambia mumsujudie Allah peke yake fa istakbaru wakifanya kiburi wakawa wanaendelea na ibada ya kuabudu mizimu ibada ya kusujudia jua au mwezi ambayo sio waliotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala falladhina 'inda rabbik wale ambao wako kwa mula wako malaika na viumbe watukufu falladhina 'inda rabbik wale walioko kwa mula wako yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wanamtakasa wanamsabihi Allah usiku na mchana wa hum la yasamun na wao hawachoki hana shida na ibada zenu mmefanya mgomo kwamba sisi hatukubali lazima tuyabudu miungu yetu tuyaabudu masanamu yetu tuna mizimu yetu lazima tuitambikie lazima hamsikii kila mnaloambiwa katika Qur'ani kwamba msifanye mkaona kwamba hayo hayana maana mkafanya kiburi Allah hadhuriki chochote kwa sababu wale walioko kwake ambao ni malaika yusabbihunahu billaili wan nahar wanamtakasa yeye usiku na mchana wahum la yasamun na wao hawachoki hawachoki katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala falladhina 'inda rabbik wale walioko kwa mula wako yusabbihuna lahu wanamsabbih yeye yani wanamtakasa na kila upungufu بالليل والنهار وسيكون مجانا وهم لا يسأمون أي لا يملون من ذلك هو شوكي هنا كما قوله كتك الأنبياء ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هو شوكي ساوى كيش أنا سيما سبحانه ومن آياته na katika alama za upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika si katika dhati yake wala sifa zake wala majina yake wala sifa zake wala vitendo vyake hana mshirika katika kuumba wala kwenye kuruzuku wala kwenye chochote katika vitendo vyake hakuna nid hana mwenza Allah subhanahu wa ta'ala fala taj'alu lillahi andada sasa katika alama za kwamba yeye yuko peke yake annaka tara al-ardha khashi'atan ni kwamba wewe unaiona ardhi hali ya kuwa ni kame utaiona ardhi kwamba ni kame khashi'atan ay wa min ayati llahi الدالة على وحدانيته وقدرته تعالى على إحياء الموت وغير ذلك أنك ترى الأرض يابسة مجدبة لا نبات فيها ولا زرع katika aya zake aya za upweke wake zinazofahamisha kwamba yeye iko peke yake juu ya kuhuisha wafu na mingine yasiyokuwa hayo ni kwamba wewe utaiona ardhi yenye kukavuka ardhi imekuwa kavu ardhi yenye, yenye ukame hakuna mimea wala hakuna mazao yoyote fa idha anzalna alaiha alma pindi tunapoteremsha juu yake maji fa idha anzalna alaiha alma na pindi tunapoteremsha juu yake juu ya hiyo ardhi kavu ardhi iliyokame tunapoteremsha juu yake maji ni mvua ihtazzat warabat ardhi inataharak inatikisika ihtazzat ha warabat ardhi inatikisika na inakuwa inatutumka sawa kisha baada ya hapo katika suratul hajj kule ameeleza akasema watara al hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat min kulli zawjin bahij utaona ardhi inaanza kuotesha mimea khudra inaingia katika kava ya ardhi juu ya mgongo wa ardhi dhalika bi anna allaha huwa alhaq wa annahu yuhyi almauta hilo ni kwa sababu allah yeye ndiye wa haq na kwamba yeye ndiye anayeuisha wafu innal ladhi ahyaha katika sehemu hii inna ladhi ahyaha hakika yule ambaye ameihuisha ardhi ardhi iliyokuwa kame la muhyil mauta ni mwenye kuhuisha wafu ndiye mwenye kuwahui wafu innal ladhi ahyaha hakika yule ambaye ameihui ardhi hii hiyo ardhi eh? la muhil mauta ndiye mwenye kuwa hui wafu sawa innahu ala kulli shay'in qadir hakika yeye juu ya kila kitu ni muweza hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin libaladin mayyit فأنزلنا به الماء faakhrajna bihi min kulli thamarat tukatoa sisi kila aina ya matunda kadhalika nukhriju mauta kama hivyo basi tutawatoa wafu la'allakum tadhakkarun ili mpate kuwaidhika fandhur ila athari rahmatillah hebu tazama ile athari ya rehma za Allah mvua kaifa yuhyi al baada mautiha namna gani anavyoisha ardhi baada ya kufa kwake baada ya kukavuka kwake baada ya kuwa ardhi ni kame inna dhalika la muhyi almauta hakika huyo ndiye mwenye kuuisha wafu wa huwa ala kulli shay'in qadir katika surati ar-rum kule katika katika ar-ra'd yasema wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min madha min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahid ونفضل بعضها على بعض في الأكل ألافوا إن في ذلك لآيات لقوم لآية أو لآيات ها كسبب كنا موجة لآية لقوم يتفكرون لن يلا لقوم يعقلون إيبي سيما ركا ركا كتك متشابهات آزنا زفانا فنانا زنا وشنغانا تولي وحفاظي سانا سيما ركا ركا yani ili upatie vizuri lazima uje na mtiririko lakini ukitajiwa hivi haraka haraka si rahisi sema uwe pashindo eh inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun hindo la ayati sasa unaona makosea وفي mutajawiratun wa jannatun min a'rad Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an alivyozungumza ardhi tu kuna maajabu makubwa kabisa na toishi nayo tunaiona sisi haya adhini basi tusogee sogee tena adhin نعم يقول الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا hakika wale ambao wanazikengeuka aya zetu hawajifichi juu yetu إن الذين يلحدون في آياتنا أي الذين يميلون في آيات الله عن الحق كأن يكذبوا بها أو يسخروا منها أو يحرفوا معانيها عن الصواب لا يخفون علينا hakika wale ambao wanazikengeuka aya zetu hawajifichi juu yetu sisi tunawaona twawajua mahali wanapokaa kwenye vikao vyao wanapokwenda kula wanapokwenda kujisaidia wanapolala wanapoamka twawaona sisi na tuna uwezo wa kuwafanya lolote popote pale walipo iwe katika hivyo vikao vyao au katika kula kwao mahali pao pakula au kukidhi haja au mahali wanapolala popote pale tunaweza kuwakamata tuwaona sisi hiki ni kitisho kikubwa sana cha Allah subhanahu wa ta'ala laiti ingekuwa mtu ana akili anajua la yakhfauna alaina hawajifichi juu yetu mambo yao yote yako wazi wewe waonaje kwamba wapanga njama za, kum, za kumdhuru mtu binadamu mwenzako mathalan alafu wajua mwanadamu huyu ana nguvu alafu taarifa zako zote anazo kile unachozungumza hapa tutafanya hivi tutafanya hivi zile taarifa azipata unajisikiaje sasa huyo ni mwanadamu tumesema alqiyasul aula inajuzu kwa Allah كيف رب العالمين vipi Allah subhanahu wa ta'ala kwa anawaambia sisi tutawaona wenye kukadhibisha tutawaona wenye kufanya istihzai hizo aya tutawaona wenye kupanga njama za kuzi, kuzipindua maana zake tutawaona bali hata wale wanaobadilisha maana zake kwa kujua na kutokujua ili zichukue sura nyingine na maana nyingine pia twawaona sisi twawajua sisi innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina hakika wale ambao wanazikengeuka aya zetu hawajifichi juu yetu afaman yulqa fi nnari khairun man yati aminan yawma alqiyama je yule atakayetupwa motoni kwa sababu ya madhambi hayo eh? ndiye bora au yule atakayekuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni mwenye kusalimika afaman yulqa fi an-nar ay afaman yulqa fi an-nar fayu'adhabu fiha je yule ambaye atatupwa motoni akaadhibiwa humo ndani ya moto kwa sababu ya ilhadi yake khairun ndiye mbora amman yati yawm al-qiyamah aminan min aladhab au yule atakayekuja siku ya kiyama hali ya kuli mwenye kusalimika hana adhabu likaunihi amana biayatihi walam yulhid biha kwa kuwa ameziamini aya zake Allah na haku, hakuzifanyia ilhad hakukengeuka kuziacha hizo aya ayastawi hadha wa hadha je watalingana sawa watalingana sawa huyu na huyu la yastawiyani mathala katu hawezi kulingana kwa mfano mifano yao haiwezi kuwa sawa afaman yulqa fi nnari je yule atakayetupwa motoni kwa sababu ya dhambi hiyo khairu ndiye mbora amma yati aminan yawma alqiyama au ni yule atakayekuja siku ya kiyama hali ya kuwa ni mwenye amani i'malu ma shi'tum fanyeni mtakavyo fanyeni mtakavyo amri ya nini ya tahdidi amri ya tahdid na waid vitisho hivi Allah subhanahu wa ta'ala anavitoa kwa waja wake waid fi sighati al-amri biijma'i min ahli al-ilm hiyo ni waid katika sigha ya amri kwa maafikiano ya wanawazuoni wote innahu bima ta'maluna basir hakika yeye Allah kwa mnayoyatenda ni mjuzi ni mwenye kuyaona innahu bima ta'maluna basir hakika yeye Allah kwa mnayoyatenda innahu bima ta'maluna basir hakika yeye kwa mnayoyatenda ni mwenye kuyaona innal ladhina kafaru bidhikri lamma ja'ahum hakika wale ambao wameikufuru Qur'an hapo bidhikri ni al-Qur'an kama anavyosema al-Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake الذكر هنا القرآن في قول الجميع dhikri hapa ni alquran katika kauli ya wanaozuni wote kwa hiyo innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum hakika wale ambao wameikufuru Qur'an baada ya kuwa imewajia wao wa innahu kitabun aziz jawabu lake halipo hapo jawabu lake tutawalipa innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum hakika wale ambao wameikufuru Qur'an baada ya kuwa imewajia wao tutawalipa wao au humul khasiruna aladhallun ndio jawabu wao ndio waliopata hasara walio madhalili hakika wale ambao wame wameikufuru Qur'an baada ya kuwa imewajia wao wao ndio wao ndio waliopata hasara walio madhalili wa innahu kitabun aziz na hakika hiyo Qur'ani ni kitabu kitukufu wa innahu la kitabun aziz na hakika hiyo Qur'ani ni kitabu kitukufu kwa utukufu wake la yaatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi hakiingiliwi na batil mbele yake wala nyuma yake kabla yake wala baada yake la yaatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi hakiingiliwi na batil baada yake wala kabla kabla yake wala baada yake tanzilu min hakimin hamid ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma mwenye kusifiwa msifiwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani haiingiliwi na batil kabla wala baada mbele wala nyuma yake hakuna anaweza kupenyeza neno lolote ndani ya Qur'an la yati la yatihi al min bayni yadayhi wala min khalfi laysa lilbutlani min sabilin ila al batili haina njia ya kuingia kwenye Qur'an kwa hiyo kama kuna mtu anafikiria labda atunge kijipande cha neno aingize katika Qur'an haitawezekana haitawezekana hilo halitawezekana kwa sababu Qur'ani imehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika alama na muujiza aliyoweka katika umma huu amejalia umma huu katika sifa zao kama mtume swalla salam alivyoambiwa ummati wake kwamba qulubuhum anajiluhum nyoyo zao ndiyo vitabu vyao kwa Qur'ani ikahifadhiwa tangu hapo, hapo kale kwa vifua vya watu kwenye nyoyo za watu watu wakarithishana mpaka leo Qur'ani imehifadhiwa kwenye vifua vya watu hata kama watachoma misahafu yote basi watapatikana watu watakayoisoma na kuisimamisha Qur'ani kama ilivyokuja ukikosea mahali padogo tu utarekebishwa kwamba hapo sipo utarudishwa labda uende katika sehemu yenye ujinga lakini katika hali kawaida ya waislamu hilo jambo haliwezekani hiyo ni hifadhi ya kwanza lakini pia mtu akitaka kuizungumzia Qur'ani na kuitafsiri kinyume na ilivyokuja basi watapatikana watu wa kusimama kurudisha katika usawa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka watu ambao ni humatu din ndio wenye kuihami dini ulama rabbaniyun katika kila wakati na kila zama katika kila lugha huwezi kupotosha itakuja katika usawa wake jambo ambalo haliko katika vitabu vingine wengine wakaweza kuyaingiza maneno yasiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye vitabu vya Allah yuharifuna alkalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih wala tazalu tattali'u ala khailatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin yuharifuna alkalima min ba'di mawadhi'ihi kule imekuja hivyo min ba'di mawadhi'i si mwingine amma mawadhi'i tahrifu iko kwao lakini kwenye Qur'ani la na hii ni mazia kwa wale ambao wanashughulika na Qur'ani kuhifadhi na kuijua maana yake kwa sababu wao ndio walinzi isipotoshwe Qur'ani jambo kubwa kabisa katika kila asri wa kulli misr jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala amelichukulia dhamana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun kwa hiyo innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum hakika wale ambao wameikufuru Qur'ani wakati ilipowajilia tutawalipa wao wa innahu lakitabun aziz na hakika hiyo Qur'ani ni kitabu kitukufu la yatihi albatil min bayni yadayhi hai wala min khalfihi haingiliwi na batili kabla yake wala baada yake tanzilu min hakimin hamid ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma mwenye kuhimidiwa